Մայրիկների անկյունում այսօր խոսելու ենք նեարական կրթությունից եւ փորձելու ենք վերհանել կրթության այս մոդելում արկա այսօրվա խնդիրներն ու մարտահրավերները։ Ինչ ենք հասկանում նեարական կրթություն ասելով։ Ներառական կրթությունը կրթական համակարգ է, որն ուղված է հավասար կրթության ապահովմանն ու հասարակության մեջ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ներգրավվածության ապահովմանը։ Արցախում ներառական կրթության մասին օրենքն ընդունվել է 2007 թվականին, սակայն սկսել է գործել 2010 թվականից, եւ չնայած արդեն 10 տարուց ավել կրթության այս մոդելով ենք առաջնորդվում, Այդուհանդերձ բազմաթիվ հարցեր շարունակում են արկախ մնալ։ Ավելի մանրամասն գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մանկավարժա հոգեբանական աջակցման բաժնի պետ Հասմիկ Եսայանն է պատմում լուրջ զգացվում է կարիքը սովորեցնել երեխաներին միասին աշխատել։ Ու մեր շատ ոլորտներում հենց այդ խնդիրն է, որ միասին չեն կարողանում համագործակցելով աշխատել։ Դրա համար հիմքը պիտի դրվեր դպրոցում ու հենց այս խնդիրները պետք է լուծի ներական կրթությունը։ Adekvat գնահատել սեփական հնարավորությունները, սեփական գիտելիքները, ու գնահատել սեփական ուժեղ եւ թույլ կողմերը երեկամ ուսուցչի կողմից դա գնահատել։ Այսինքն դա ավելի լայն հասկացողություն է, ու դա այն է, ինչի կարիք մենք բոլորս ունենք բայց մենք սկսել ենք այս process-ը հենց խնդիրներ ունեցող երեխաներից ու դրա համար շատ դեպքերում խառնում ենք այս հասկացողությունը, ու մեզ թվում է թե խոսքը միայն խնդիրներ ունեցողների մասին է, դրա համար շատ դեպքերում բողոքում են չհասկանալով ինչ կա դրա հիմքում։ Ու տեսեք, եթե խոսքը սրա մասին է, ուրեմն պետք է հասկանանք, որ դա միայն բաժնի գործը չի դա հենց կրթության նախարարության գործնեն է տնօրենները պիտի հասկանան որ ինչի մասին է խոսքը որ այդ մոտեցման մասին է խոսքը դա պիտի հասկանան այդ տեսուչները մեթոդիստները որոնք պահանջում են ուսուցիչներից հա, այդ նոր մոտեցումներ բոլորը խոսում են աշակերտակենտրոն ուսուցման մասին բայց երբ որ նկարագրում են դասը հասկանում ես որ դա ուսուցչակենտրոն դասի մասին չի խոսքը հա ու շատ կարևոր է որ հենց հենց սրա մասին խոսենք Այդ դեպքում կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները շատ հեշտ կներառվեն այս ամբողջ process-ի մեջ։ Ներառական կրթության լիարժեք կազմակերպման համար Արցախի հանրակրթական այն դպրոցներում, որտեղ կան կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող աշակերտներ, ներգրաված են հոգեբաններ, հատուկ մանկավարժներ, լոգոպեդներ եւ սոցմանկավարժներ, Մանկավարժա հոգեբանական աջակցման բաժնի պետը նշում է, որ դպրոցներում ընդգրկված այս աշխատակիցների հաստիքով պահանջված մասնագիտությունն ու իրական մասնագիտությունը ոչ միշտ են իրար համապատասխանում։ Արդյունքում ընկնում է ոչ միայն առական կրթության ընդհանուր որակը, այլև տուժում են հատկապես կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները։ Գայանե Իշխանյանը եւս դպրոցում աշխատում է ոչ իր հիմնական մասնագիտությամբ։ Նա հոկեբան է եւ աշխատում է որպես հատուկ մանկավար սակայն նշում է, որ ոչ ֆորմալ կրթության ձևաչափով մանկավարժություն եւս ուսուցանել է։ Գայանեն ներառական կրթության ամենամեծ խնդիրը տեսնում է հասարակական ընկալումների մեջ։ Ներառական կրթության գլխավոր խնդիրը, կարծում եմ, այն է, որ մարդիկ ճիշտ չեն հասկանում նրա իմաստը։ Ներառական կրթությունը շատերի կողմից ընկալվում է որպես կրթություն խնդիրներով երեխաների համար, սակայն ներառական կրթությունը կրթություն է բոլորի համար։ Այն ենթադրում է անհատական մոտեցում ցուցաբերել յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ եւ յուրաքանչյուրին տալ իր ընտունակություններին համապատասխան գիտելիքներ եւ առաջադրանքներ, քայլ առ քայլ առաջ գնալով։ Ոլորտի խնդիրներից է նաեւ ուսուցիչներին վերապատրաստելու կարիքը, ինչպես նաեւ մանկավարժահոգեբանական աջակցության խմբերի մասնագետներին, հոգեբաններին, հատուկ մանկավարժներին, սոցմանկավարժներին, ինչպես նաեւ լոգոպեդներին բարբերաբար վերապատրաստելու խնդիրը։ Գայանե Իշխանյանից փորձեցինք ճշտել իր աշխատանքի առանձնահատկությունները։ Ես որպես հատուկ մանկավարժ դպրոցում իրականացնում եմ թե զարգացնող, թե շտկողական եւ թե ուսուցողական աշխատանքներ։ Դրանք իրենցից ներկայացնում են ուշադրությունը, հիշողությունը զարգացնող խաղեր, տարածական կողմնորոշումը զարգացնող վարժություններ եւ խաղեր, ժամանակի ընկալմանը, կարդալու եւ գրելու հմտությունների, մաթեմատիկական կարողությունների զարգացման ուղղված աշխատանքներ, մտածողություն եւ խոսքի զարգացման ուղղված վարժություններ եւ խաղեր, մանր եւ խոշոր մոտորի կոչվի կայ զարգացման ուղված խաղեր եւ վարժություններ, ինչպես նաեւ դասապատրաստում։ Աջակցում եմ ուսուցիչներին անհատական ուսումնական պլանների իրականացման հարցում։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման ռազմավարությունը պետք է կառուցվի հետևյալ ելակետային դրույթների հիման վրա։ Առաջին՝ նրանք մյուսների հետ հավասար իրավունքներ ունեն հանրակրթական հաստատության ընտրության եւ պարտադիր պետական կրթական ծրագրերի յուրացման հարցերում։ Երկրորդ՝ նրանք իրավունք ունեն օգտվելու հատուկ մանկավարժական, առողջապահական, հոգեբանական, սոցիալական եւ այլ ծառայություններից, անկախ նրանց ընտրած ուսումնական հաստատության տիպից։ Երորդ, երեխայի համակողմանի բնականոն զարգացման տեսանկյունից նախընտրելի է, որ նրա կրթության կազմակերպումը առանց ընտանիքից եւ հասարակությունից առանձնացման լինի։ Եթե առաջին եւ երկրորդ կետերն Արցախում ինչ որ չափով իրացվում են հատուկ կարիքներով երեխաների կողմից, ապա երրորդ կետը շարունակում է օրակարգային մնալ։ Մանկավարժահոգեբանական աջակցման բաժնի պետը պատճառների մասին է խոսում։ Մենք դեպքեր ունենք, երբ որ ծնողը երեխայի հետ ընտանիքի մի մասը թողում է գյուղում, գալիս է այստեղ վարձով ապրում է, որ երեխան ստանա համապատասխան գոնահաջակցություն ստանա մասնագիտական։ Մի հարց փորձում ենք լուծել, մի շարք ուրիշ հարցեր խնդիրներ ավելացնում ենք որտեղ ինքը կտրված է ծնողից, կամ ասենք մայրիկ եթե եկել այստեղ ապրում է, ապա այցա կտրված, քույրիկն ամնացել ենտեղ եւ այլ այլ խնդիրներ ենք ստացվում։ Նարինե Էլազյանը մասնագիտությամբ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ է, ով դասավանդում էր Ասկերանի շրջանի Ուխտասարում նախքան համայնքի Ադրբեջանի կողմից զավթումը։ Նա իր պրակտիկայում եւս զբաղվում էր ներառական կրթությանը խոչընդոտող հանգամանքների։ Օրինակ, հաճախ ներառական կրթություն ունեցող երեխաների հետ փորձում էի աշխատել նույն մեթոդով, ինչ մնացած աշակերտների, քանի որ դասապրոցեսը ընթանում էր նույն դասարանում ունենալով եւ ներառական եւ ոչ ներառական կրթությամբ աշակերտներ։ Այս դեպքում իհարկե ուսուցչի գործը կրկնակի է դառնում, որովհետեւ 45 րոպեն շատ քիչ է, որպեսզի հասցնես մատուցել նյութը, այն էլ եթե ունես նման խնդիր։ Հաճախ ներառական խնդիրների հետ կամ երեխաների հետ փորձում ես կիրառել տարբեր մեթոդներ, բայց հիմնականում խաղի տեսքով էինք աշխատում, գծագրերի, աղյուսակների տեսքով, որպեսզի միաժամանակ հիշողության վարժեցում լիներ։ Հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչի նկատառումներով ներառական կրթությանը խանգարում է նաեւ այն, որ կրթության առանձնահատուկ կարիքներով երեխաները հաճախ գիտակցում են, որ իրենք նման չեն մյուս աշակերտներին եւ դրա պատճառով կարող են իրենց ճնշված զգալ իր հասակակիցների կամ համադասարանցիների կողմից է շեշտվում այդ հանգամանքը եւ ելի երեխայի հուզական աշխարհի հետ են գործ ունենում։ Կարող եմ առանձնացնել նաեւ դեպք հենց իմ պրակտիկայից, որտեղ երեխային փորձելով ընդհանրապես չառանձնացնել ոչ ներառական կրթություն ունեցող աշակերտներից եւ իմանալով, որ նա կարող է ավելին քան տվյալ պահին ասում է կամ սովորում է, ստանում ես այնպիսի պատասխան, որ քեզ ուսուցչի համար թեկուս հենց այդ ներառական բառն արդեն խանգարող հանգամանք է լինում, երբ աշակերտը իր բերանով արտաբերում է ներառականի աշակերտը, ինձանից ավելին մի պահանջեք։ որ เป զի ներառական կրթությունն ավելի որակյալ կազմակերպվի, ներառական կրթության ոլորտի համակարգող Հասմիկ Եսայանը նշում է, որ դասը պետք է ոչ թե ուսուցչակենտրոն, այլ աշակերտակենտրոն կազմակերպվի հենց այն կրթությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, որպեսզի կարողանան իրականացնել խմբային աշխատանք, որ երեխաները սովորեն համագործակցել, որտեղ այնպիսի միջավայր ստեղծենք, որտեղ ուսուցիչը այդքան էլ կարևոր դեր չի, այսինքն ինքը կարևոր դեր է խաղում, բայց ինքը ամբողջ ուշադրությունների վրա չի գրավում, ինքը պիտի լինի այնպիսի մարդ, որը կազմակերպում է աշխատանքը ու հետո process-ը գնում է երեխաների միջև։ Դա կազմակերպելու համար կարևոր է, որ դպրոցներում լինեն ուսուցիչների օգնականներ։ Եթե Հայաստանը շատ մարզեր ունի, իրենք մարզ առ մարս մի քանի տարվա ընթացքում են անցել։ Մեզ ոչ չէր խանգարում, որ հենց 16 թվականից սկսենք դրա վրա աշխատել, բայց ոչ այսօր չկա դա։ Ներառական կրթության վերաբերյալ հարցում ենք անցկացրել նաև Արցախի մայրիկների ակումբում, որտեղ ծնողները մի շարք խնդիրներ են բարձրացրել։ Նրանց մեծ մասը կրթության առանձնահատուկ կարիքներով երեխաների մայրերն են։ Մայրերից մեկը գրում է. «Երեխաս ի սկզբանե գիպերակտիվ էր, ինչպես նաև խոսքի հապաղում ուներ։ Դրա պատճառով ուսուցիչների եւ աշակերտների կողմից առանձնացվում էր բարի ոչ դրական իմաստով։ Հիմա արդեն 6-րդ դասարանում է սովորում, հաճախում է բոլոր դասերին, բայց ոչ բոլորին է ակտիվություն ցուցաբերում ցուցաբերում։ Երևի համակերպվել է, որ իրենից դաս չեն հարցնի։ Անահիտ Պետրոսյանը անգլերենի ուսուցիչ է, ով եւս աշխատում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ։ Նա անթույլատրելի է համարում նման վերաբերմունքը հատկապես ուսուցիչների կողմից։ Հատուկ կարիքներով աշակերտների հետ աշխատելիս կարևոր է ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել, պահանջել ակտիվություն, անընդմեջ կրկնել անցած նյութերը եւ ոչ մի դեպքում չառանձնացնել նրանց կոլեկտիվի մյուս անդամներից։ Հատուկ կարիքներով երեխաները պահանջում են հատուկ ուշադրություն։ Նրանք իհարկե ընդգրկված են դասարանի աշակերտների հետ ընդհանուր աշխատանքին, սակայն առանձին մոտեցման կարիք ունեն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ շատ կարևոր է երեխային հաս հասկացնել, որ ինքը մնացած երեխաների պես ունի իրավունք ստանալ գիտելիքներ եւ դասարանում զգալ իրեն լիարժեք մարդ։ Չառանձնացնել նրան, ոչ մի դեպքում չհիշեցնել, որ նրա կարողությունները մի փոքր տարբերվում են մնացած աշակերտների կարողություններից։ Ընթակառակը անել ավելին, նրա մեջ սերմանելու այն գաղափարը, որ օր օրի նա կարող է ավելին։ Նույնիսկ ամենից հեշտ հարցի պատասխանը լսելուց ուսուցիչը պետք է ցույց տա, որ դա մեծ ձեռքբերում է եւ անպայման գնահատի աշակերտի ջանքերը։ Անահիտ Պետրոսյանը կարծում է, որ ներառական կրթության կազմակերպման գործում ներգրաված մասնագետների աշխատանքն ու արկա ծրագրերը բավարար արդյունավետ չեն։ Նախ պետք է մշակվեն նորագույն ծրագրեր, կա նաև դիդակտիկ նյութերի պակաս։ Եթե ներառական կրթության շրջանակում ընդգրկված աշակերտը ունենար իր համար ավելի մատչելի նյութ, այսինքն այդ նյութը ընկալելու հատուկ միջոցներ, ապա եւ ուսուցչի եւ աշակերտի համար ավելի արդյունավետ կլիներ ուսումնական process-ը։ Եթե չկան հատուկ մշակված ծրագրեր, ապա ուսուցիչը ինքն է ավելի մատչելի դարձնում նյութը եւ սեփական միջոցներով ստեղծում է հեշտ ընկալվող ծրագիր։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներից մեկի մայրը նույնպես ափսոսանք է հայտնում ներառական կրթության կազմակերպման ցածր մակարդակի համար։ Արցախում շատ բալիկներ ունեն ներառական կրթության կարիքը, ինչպես եւ ին ворթին։ Մեր դպրոցներում շատ աշխատանքներ պիտի կատարվի, որպեսզի լիարժեք արդյունքի հասնենք։ Կենցաղային պայմանների բացակայությունը նույնպես ունի մեծ դեր։ Երեխաները, որոնք հաճախում են դպրոց կրթություն ստանալու համար, բախվում են մեծ խնդրի առաջ։ Նրանք հետ է մնում ծրագրից, որը մեծ դժվարությամբ հետագայում կհաղթահարվի։ Չնայած կրթության համակարգի մի շարք բացերին, նա այնուամենայնիվ խորհուրդ է տալիս կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ծնողներին չհանձնվել։ Որդուս առողջական խնդիրները թվարկելով միևնույն է միշտ մտածել եմ, որ պիտի փորձես ամեն մեթոդ, չխնայես ոչինչ հանուն երեխաներիդ, քանզի ամեն դժվարություն հաղթահարվում է, եթե պայքարես։ Կարծում եմ, եթե մեր ղեկավարությունը սկսի պայմաններ ստեղծել մեր դպրոցներում, տրամադրեն առանձին դասասենյակներ, որտեղ հնարավորություն կլինի աշխատեն լոգոպեդ, հոգեբան եւ հատուկ մանկավարժ միասնական խմբով եւ իհարկե այստեղ գումարենք ծնող եւ դասվար Վստահ եղեք, մենք այս ազգին կտանք խելոք բանիմաց հայորդիներ։ Գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի մանկավարժահոգեբանական աջակցման բաժնի պետից փորձեցինք հասկանալ ի վերջո ո՞րն է բոլոր այս խնդիրների հիմնապատճառը։ Երբ որ սկսել ենք աշխատել, մենք 15-16 թվականին միանգամից անցել ենք համընդհանուր ներառման։ Ի տարբերություն Հայաստանին, որտեղ աստիճանապար էին անցնում։ Այսինքն մեր դպրոցները ավելի շտն երեխաներին ընդունել։ Բայց ըստ օրենքի, դրանից հետո եկել այն փուլ, երբ որ մենք պիտի կարողանայինք որակը ապահովել։ Որակը ապահովելու համար այն բաժինը, որ, որը ես ներկայացնում, ի սկզբանե պիտի լիներ որպես կենտրոն, որտեղ առնվազն 40 աշխատող պիտի լիներ։ Այս ընթացքում 16 թվականից մենք անցել ենք ֆունկցիոնալ գնահատման, որը ելի հագին կրկին աշխատանքային ռեսուրսների պահանջ ունի, բայց քայլեր դեպի կենտրոն, դեպի նրան, որ ավելացնենք մասնակիցներին չեն արվել։ Ու սա մեզ խանգարում է։ Ըստ Բաշնի պետ Հասմիկ Եսայանի, պատճառը ներառական կրթության կարևորության ոչ լիարժեք ընկալման մեջ է։ Նախ եւ առաջ հենց պետության կողմից, որը մինչ այսօր չի լուծել դպրոցներում աշխատող ներառական մասնակիցների դրույքների հարցը։ Մեր առաջարկած ռազմավարության մեջ նաև մտնվել այն, որ աստիճանաբար բոլոր դպրոցներում, որտեղ սովորում են 100-ից ավել երեխա, պետք է մտցնեն մասնագետների դրույքները, ցավոք դա էլ ցենց ոչ կանոնավորված է արվում ու դրա պատճառով էլ նախնդիրներ առաջանում։ Այսքանով հանդերձ մասնագիտությամբ հոգեբան Հասմիկ Եսայանը վերջում ծնողներին հորդորեց թևաթափ չլինել։ Ծնողներին Պիտի ասեմ, որ անկախ նրանից, թե ինչ դեպքեր են հանդիպվում, ինչ կարգի մասնագետներ եւ ուսուցիչներ իրենք պետք է չհանձվեն ու պայքարեն իրենց երեխաների համար։ Մենք ինչքան հնարավոր է փորձում ենք իրենց այդ հարցեր հարցում օգնել։ Ցավոք ոչ միշտ է ստացվում ստանալ այն իդեալական երեխայի տարբերակը, որը ասենք իրենք ուզում են ստանալ, ու դա բոլորին է վերաբերվում, հա, եթե խնդիրների մասին խոսքը ստեղ մի քիչ ավելի sense նոր բաներ կան, բայց պիտի փորձեք ուղակի սիրենք ու ընդունեք երեխային այնպեսին ինչպեսին կա, ու այդ դեպքում ինքը շատ ավելի մեծ աճ ցես ցույց ցույց կտա, արդյունք ցույց կտա, քան եթե փորձենք փոխել Իսկ մենք եզրափակենք հաղորդումը հույսով, որ առաջիկայում Արցախում կգրանցենք ներառական կրթության համակարգի զարգացում, բոլոր աշակերտների լիարժեք մասնակցություն, անհատական մոտեցումներ եւ հավասար հնարավորությունների ստեղծում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը 102.3 հաճախականության վրա։